Labrīt, labrīt, darbie radījumā arī klausītāji. Ir 1. februāris, pulksten 9 un 1 minūte, un ir laiks priestara katehēzai. Un, jā, jūs varat sekot līdzi ne tikai, ne tikai jā, jūsu radiofrekvences dzirdāmam skaņam, bet arī jūs varat skatīties un klausīties šo te, tiešraide YouTube, un šorīt šeit studijas mēs Olga, un jā, jo priestaris Pēteris ir pašlaik neliela atvaļinājuma. Un jā, tad šodien es, es vadīšu katehēzi. Un mums šodien ir pievienojis mūsu, mūsu draugs, mūsu priesteris no, jūs varat pastāstīt, no kuram draudzam jūs esat, tad priesteris Vitālis Filipienaks. Lūdzu, labdien! Lai slavēts Jēzus Kristus, dārgie klausītāji un dārga Olga. Um, jā, es no Zilupes um, esmu prāvis, tas Zilupes un pasienis, brauču prāvests. Jā, nesen arī bija ļoti skaista mīsas tiešraida no pasienes, no Dievmātes uh, palīdz, pagā, es neceru, es palīdzības Dievmātes svētvietas, jā. jā. Labā, labā padoma dievmāte. Ah, laba padoma dievmāte, jā, atvainojas, jā. Bet, jā, šodien mēs runāsim par tādu interesantu tēmu, un es aicinu klausītājus arī droši iesaistīties ar saviem jautājumiem. Jūs varat rakstīt uz telefona numuru 266, 77, 272, rakstīt arī WhatsApp, vai arī zvaniet uz telefona numuru 67, 969, 131. Un šodien mēs runāsim par uh, kunga prezentācijas svētkiem, tā saucamo sveču dienu, ja? jo rīt ir tie svētki. Un, uh, tauta vai, vai baznīcas tauta sauc to par sveču dienu. Priesteri, pastāstiet, kāpēc, kāpēc šo svētkus tā sauc? Nu, izskaidrojums ļoti vienkārši, tāpēc, ka baznīcas eh, liturgijā šajā dienā dievkalpojumos svēta sveces. Mm. Un ar to tauta vienkārši nu, nosauca ļoti elementāri šos svētkus, tāpēc, ka svēta sveces – Un līdz ar to varēja aiziet uz baznīcu, pasveikīt sveces, atnest uz mājām sveces un tad jau izmantot. Un tas, tā ir vienkārši tāda nu, ļoti vienkārša, varbūt izskaidrojums. Bet svētku tomēr tā jēga nozīmē daudz lielāka, daudz dziļāka, daudz arī tāda senāka nekā vienkārši sveces un sveču pasvētīšana. Jā, bet runājot par, par, par svētkiem, ko īsti nozīmē kunga prezentācija templī? Varbūt kāds klausītājs nezina, varbūt ir kādi, kas varbūt jau. Mēs uh, svinam vai atzīmējam, nu, sakam, man jāpasaka, ka šie svētki īstenībā nav obligāto svētku statusā. Mm -hmm. Ar to tā nav kā svētdienas svinamā diena, uh, Bet tomēr baznīca iesāka arī šo svētkus nu, svinēt, un svēto misiju apmeklēt, un dievkalpojumos piedalīties. Bet šajā dienā mēs e, svinam to notikumu no evaņģēlīja, kad mēs zinām, ka e, Marija un Jāzeps bērnu Jēzu pēc 40 e, dienām atnesa uz Jeruzalemes svētnīcu, lai tādā veidā arī izpildītu tā laika likumā, mūzus likuma priekšrakstus Tas nozīmē arī, tur bija nu, divi, divas nozīmes. Pirmkārt, ka Jēzus bija pirmais bērns vīriešu kārtas pirmdzimtais ģimenē, līdz ar to automātiski pēc līkuma, mūzes līkuma, viņš piederēja Dievam. Un uh, viņš tā kā bija kā dieva īpašums, nevis savu vecāku nu, īpašums, vai ne, ja tā var nosaukt. Un līdz ar to vajadzēja atpirkt salikt kaut kādu upuri, atpirkšanas upuri. Un tur upuri bija dažādi, bet Jāzeps un Marija atnesa kā upuri ļoti vienkāršus, jo viņi bija kā nabadzīgie, un līdz ar to nabadzīgai ģimenei vajadzēja minimāli putniņus dažus um, salikt upurī. Un otrais, otrā nozīme tad arī mm, katreiz baznīca arī to svinēja, tas jau pašu jaunumu arī bija saistīts um, šķistīšanas pēc dzemdībām. Sievietei vajadzēja arī šķistīties, un līdz ar to viņa arī nedrīkstēja 40 um, dienas arī uh, piedalīties kaut kādā reliģiskajā dzīvē. Un pēc uh, dzemdībām, pēc 40 dienām, tad viņai jau mātei bija ļauts jau nu, piedalīties kaut kādā uh, reliģiskajā dzīvē, un līdz ar to Marijai uh, arī nu, tas jau bija tā pirmā, varētu teikt, saskarsme tā laika nu, reliģisko dzīvi, reliģiskas dzīves praktizēšanu pēc bērna dzemdībām. Un līdz ar to, to mēs lasām evaņģēliju un šo notikumu, un kad arī rožu kroņi pārdomājam, tad arī um, kunga prezentācijas templī vai svētnīcā šo notikumu mēs arī nu, izcēlam. Paldies, paldies, priesteri, par atbildi. Jā, tieši man bija arī komentārs, kā mēs, eh, mēs lūdzamies rožkroni to pirmo, pirmo daļa, ceturtais noslēpums. Jā, tad eh, atgādināšu, ka šie svētki būs rīt, bet šie svētki arī ir konsekrētu diena, es tā saprotu. Jā, jā. Um, nu, tā ir vairāk tāda kā tematiska, jo jāsaka, mm, nu, drusku mazliet pieskaršos svētku vēsturei jo sakotnēji kristiešie, protams, nesvinēja šo svētkus. Pirmās liecības parādās kaut kurā pa 4. gadsimtu, tad jau šo notikumu kaut kādā veidā liturgiski atzīmēja un nebija tā nu, vispārīgi, bet lokālajā kaut kādā vietā vai baznīcā. Un tikai vēlāk, jau 7. gadsimta, mazliet vairāk jau parādās šo te, nu, svētku, kas saka, svinēšana. Uh, Un līdz ar to ar laiku baznīca arī nu, papildināja ar dažādu nozīmi, nozīmes akcentēšanu, svinēšanu, liturgisko, pieņemsim to pašos sveču svētīšanu. Mūsu latīņu baznīca, rietumu baznīca ieviesa tikai 11. gadsimtā. Bet, ja mēs runājam par konsekrētu personu dienu, tad šo dienu pēc svēta pāvesta Jāņa Pāvila II iniciatīvas – 1997. gadā baznīca ieviesa, tagad samarē nesen, es jau biju tikai otrajā klasīte, laikam, mm. ap to laiku. Un tad sanāk, ka nu, vienkārši lai lūgtos par dievam veltītiem cilvēkiem, konsekrētiem, un lai arī nu, sasaistītu kopā šo svētkus un arī dievam veltītas personas, jo tur ir daudz kā kopīga. Tāpēc, kā uh, Jēzu veltīja um, sveitnīcā dievam, izpirka uh, salika šos upurus, tad tur arī bija tajā notikuma klātiesošie divi tādi cilvēki, kuri arī uh, savu dzīvi bija veltījuši dievam. Tas ir taisnīgais Simjons, vecās derības cilvēks. Un tāpat arī praviete Anna, kā mēs lasām tajā evaņģēļa aprakstā par šo notikumu. Tad viņi arī bija dievam nu, veltītie cilvēki, kuri visu savu dzīvi, kalpošanu un bija veltījuši svētnīcai un dieva lietām. Un līdz ar to arī tie konsekrētie cilvēki, viņi arī nu, sevi velta dievam, un tāpēc arī šajā dienā nu, ir ļoti piemēroti arī viņus akcentēt un par viņiem lūgties un runāt arī par nu, klostra dzīvi, par kopienu dzīvi tādu īpašu, un arī solījumu salikšanu, protams, arī liecības dažāda veida un tā tālāk. Paldies, paldies par, eh, par atbildi. Jā, tad uh, interesanti, jā, man tāds jautājums um, iešāvas prāta. Tad sveca svēta uh, rītdien, jā, 22. Uh, <laughs> aizmirsu, jā, kurš, kurš datums 2. februārī, jā, un tad uh, vai tā ir vienīga diena, kad svēta svēt, svecas? Nu, faktiski tā publiski oficiāli dievkalpojuma laikā, mm -hmm. jā, tā ir vienīga diena. Kādies, mhm, un tad eh, citu reizi, ja vajag cita reize, cita diena, tad individuāli. Pie priestara individuāli. Mm -hmm. Paldies, tāds praktisks jautājums, jā. Bet eh, runājot par sveci, man liekas, nu, varbūt katoļu baznīca nav tik ļoti izplatīts tāds sveču, sveču liturgija, sve, nu, izmantošana liturgija, bet, eh, bet tomēr ļoti liela nozeme arī svecam. Uh, jo tomēr ir, kad mēs saņemam kristības sakramentu, laikam arī pirmo komuniju, tad mēs saņemam arī svēci. Un pastāstiet, kādos eh, baznīcas rituālus tā var pateikt, eh, tiek izmantota svēts un kāda, kāda tā nozīme ir? Nu, mm, ja mēs runājam par mūsu latviešu baznīcu, uz doto brīdi rietumu eh, baznīcu, tad uh, svēcis uh, nu, paralēli svecei mēs varam arī runāt par kaut kādiem gaismekļiem. Nu, vai tas ir kaut kādas lampādas, nezinu, lāpas vai eļļas, kaut kādi trauki, kurus aizdedzina dievkalpojuma laikā, mīsas laikā. Un arī baznīcas nu, prasības, lai mīsas laikā uz altāra būtu vismaz divas sveces iedegtas, jā, vai nu, dzīves liesmas, uh, tā varētu sacīt. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka pirmais, kad dievkalpojuma laika mēs vienmēr izmantojam sveces vai nu kaut kādas lampas, eļļas traukus, kurus var iededzināt un tā tālāk. Tad arī, ja mēs runājam par tādu nu, sveci vai svecēm, tad noteikti jāpiemina lieldienu laiks un lieldienu vigilie, kad ir tā galvenā svece pashaus. Tāda liela svece, kuru velta dievam, kurā simbolizē pašu Kristu. Un lielajā sestdienā to paskālu, šo lielo sveci, iededzina, pasveitot uguni. Un tad viņi arī īpaši nu, slavē, varētu teikt, dievkalpojuma laika šo sveci, kas simbolizē pašu Kristu un arī dziedā himnu sākuma. Un tā tālāk, ja tad tā ir tā nu, galvenā svece, varētu teikt, baznīcā, kurai lieldienu laika tiek izmantota. Uh, pie altāra eh, viņa novietota visu lieldienu laiku, bet arī, kad jau ir eh, kristības sakraments, tad arī eh, nu, iesāka to sveci, kuru pasniedz priesteris vecākiem vai krustvecākiem vai pašam kristamajam, iededzināt no šīs lielas sveces paskāla. Un faktiski tieši kristības sakramentā, nu, oficiāli tātad tajā tā, tā, tā, dievkalpojumu, varētu teikt, kārtībā ir um, šis rituāls, sveces pasniegšanas rituāls. Tad uh, aizdedzināto sveci priesteris pasniedz, uh, sakot, saņemiet Kristus gaismu. Un tad faktiski arī nu, šī žēsta, arī šī iedegtā svece, viņa arī izsāka to visu, ka viņa simbolizē Kristus gaismu. Un tad vēlāk priesteris jau saka, ka nu, bērnu vai cilvēku Kristus ir apgaismojis un lai viņš ir dzīvo kā gaismas bērns un varētu iziet arī nu, kristuma pretī debesu valstība. Tātad kristības sakramenta tā ir tāda oficiāla sveces pasniegšana. Pārējos sakramentos tur jau nav noteikts obligāti izmantot sveci, bet izmanto. Pieņemsim, pirmā komunija, kā jūs minējat, arī bērni ejot pie komunijas, arī iedēt to sveci. Tad pieņemsim, ka tam um, ordinē priesteri, iesvērt par priesteri. Tad tā ir ļoti bieži izmanto, kā tas kandidāts vai uz diakonāta kārtu, aiz priestera kārtu, tad arī viņš rokās, kad saliek solījumus, tur aizdegt to sveici. Tāpat arī konsekrētie, kad arī klosterī pieņēma, nu cilvēks saliek solījumus, tad viņš arī rokās tur sveici nu, tad, tā, tas žests viņš eh, tiešām parāda to tādu īpašu eh, nu, tavu veltīšanos dievam, ka tu eh, izai pretī kristumā, tu aizdieg to lāpu. Jā, paldies, ļoti skaisti man nāk prāta tās atmiņas. Um, atceros vienu īpaši gadu, kad uh, bija arī lieldienas, lieldienu vigīlija un ārpus baznīcas um, laukos uh, Elērnajā. Es mana, mana lauka draudze e, bija ugunskurs, un tad ienesa sveci, un tā tikai aizdedzināja gaismas, un tas bija ļoti iespaidīgi, ļoti skaisti, man liekas, arī uzrunājušana tikai varbūt ticīgajiem, bet arī tiem, kas nepraktizē, nu tās, ka Jēzus ir tā gaisma, kas spīd tumsa un ienāk un apgaisma, un arī, ka mēs mm. kristības kļūstam par, e, par, par gaismu, Jā, bet uh, Arī pastāstiet, eh, es, es tā biju dzirdējusi, ka jūs esat eh, lielis eh, pāreisticīgu baznīcas arī kā, speciālists. Jā. Vai ir kaut kāda starpība starp izpratnē, kā mēs saprotam to sveci un, un, un kā ir pāreistīgo baznīca? Jo nu, izskatās, ka viņi daudz biežāk izmanto, jo ir tāds pats teiciens iet, nolikt svecīti un nu, tas ir tik, tik viņam iegājis tradīcija, kāda viņam ir izpratne? Vai tāda pati? Nu, jau eh, varētu teikt, jo mums ir kopīgā sāknes, vai ne? Eh, gan austrumu baznīcai, gan rietumu baznīcai. Un eh, sakotnē mēs tā kā visi gājam kopīgo ceļu, un šīs tradīcijas, arī svētku svinēšanas tradīcijas, arī um, liturgiskā tradīcija kaut kādā mērā tomēr bija nu, saistīta savā starpā. Uh, neraugoties, ka tur ir tādas, nu, varbūt vizuālas atšķirības, bet tomēr nu, daudz kas ir kopīgā, un šis kopīgais, protams, nav nekur pazudis. Tikai varbūt pēc šķelšanās, kad diemžēl mēs nu, sadalījāmies, tad nu, varbūt veidojas jau kaut kāda atsevišķa skaidrošana, arī sevišķas jau tradīcijas ar gadsimtiem, protams. Bet, nu jā, vizuāli, ja mēs ejam, ieejam iekšā pareizticīgo baznīcā, tad tur daudz vairāk dega eļļas, trauku, gaismiņam, gan pašas sveicis, gan arī dievkalpojuma sveicis tiek izmantotas biežāk, un varbūt arī viņiem nu, ir vairāk tāds, ka ierādums aiziet un nolikt svecīti pie tādas ikonas vai pie tādas vai pie relikviem un tā tālāk. Bet, bet, bet tomēr, ja mēs ņemam tīri tā teoloģiski vai skaidrojošā nozīmē, tad es uzskatu, ka gan viņi, gan mēs skaidrojam līdzīgi. Svēts nozīmē to gaismas simbolu, gan arī sveicis nu, mm, to simbolu kā upuri. Jo, ziniet, kā jau, jo sveicē nav vienkārši priekšmets, jo tur ir tādas nianses kā basks, kuru sagatavoja nu, bītis vai ne. Mm. Tas arī darbs dieva radības vai ne tad arī tas darbs, kad tu pagatavo sveci, tad arī, ja pieņemsim vaska sveci, viņa izdod smāžu, viņa ir tāda, nu, relatīvi tāda mīksta. Pieņemsim, austrumu baznīca tur ļoti daudz tā skaidro, ka Dieva priekšā mēs esam arī kā svece, kur ir tāda mīksta vaska svece, ja, kur ir paklausīga Dievam, Mm -hmm. Nerunājot jau par to, ka svece reizim ir tāds nu, redzamais varbūt kā upuris un arī simbols tam, ka, lai tu degtu, tev jāupurē sevi. Un, kad, tu, gaisma, kad gaisma deg vai svece deg, viņa sadeg. Tad viņa nu pazūd, bet ir gaisma, viņa izstaro gaismu. Un šis arī ir tāds kā kristieša cilvēka upurā vai pasūs upurēšanas simbols, lai tu varētu kalpot, lai tu varētu izstarot gaismu, tad tev vajadzīga paklausība Dievam, tad arī jā, jāuzupurē, tad arī jācīnās ar nu, egoismu un grēkiem, netikumiem un tā tālāk. Jā, līdz ar to pie mums pieņemsim arī uh, viena otrā baznīca, skatos tagad arī ļoti bieži, ir tādas vietas, kurā ir katoļi. Katoļu baznīca var nolikt svecīti vai iededzināt svecīti un arī palūkties un tā tālāk, bet nu, tomēr šeit galvenais neapstāties savā ticībā tikai pie sveicis nolikšanas. Tomēr jāiet tālāk, nopietnāk un kā Jēzus saka, izmetiet tiklus dziļumā, jā, tomēr arī tas nu, tikai sveicis nolikšanā Dievam nu, faktiski neko nedod. Paldies! Jā, jūs jau pa, pa, paiet tālāk, un jā, tas arī bija mans jautājums, jā, ko īsti teikt cilvēkam, kas varbūt aprobežojas tikai ar sveces nolikšanu, un teikt, nu jā, es ticu, es eju uz baznīcu sveci nolikt, tad mēs, jā, varam teikt, nu patiesība tas nav tas īstais, tu paie garam kaut kam ļoti svarīgam, tā nav tikai, nu jā, nu sveci tikai, var teikt, simbols tām, kas ir galvenais. Jā, es gribu vienkārši piebilst, ka, nu, tur jau nav nekas slikta, vai ne? Un faktiski mēs nedrīkstam to cilvēku slamāt, kā tu, ko tu jau tikai sveiciliet. Ja bieži vien cilvēks, kurš nav nu, tik nopietni savā ticībā, kurš varbūt arī nu, nav tik labi iesaistījies draudzes dzīvē, viņam aiziet uz baznīcu un nolikt svece, tas ir varbūt tas pats nu, vienkāršākais, ko viņš var reāli izdarīt. Ja? Vienkārši paņem to sveicīti par ziedojumu, aiziet, iededzināt un nolīt. Protams, viņa galva jau tur iekautās gan lūkšanas, gan nodomus un tā tālāk, bet eh, tas, ko mēs varam darīt kā baznīca cilvēki, eh, tad jau praktizējušie kristieši ir garīdznieki, mums jāicina tālāk cilvēku, lai viņš iet tālāk, lai viņš jau pievērs uzmanību tādai tādām individuālām attiecībām ar Dievu, lūkšanai, sakramentiem, iesaistās draudzes dzīvē. Un viņš neapstājās tikai pie tāda nu, tīri vienkārša un elementāra kā sveciņa nolikšana. Mm -hmm. Paldies! Eh, atgādinu rādījumā arī klausītājiem, ka jūs uh, eh, klausāties priestera katehēzi un studijas mēs Olga, jo priesteris Pēteris neliela atvaļinājuma un ar mani šodien runā priesteris Vitālijs Filipenko. Mēs runājam par sveču dienu, par brīdienas svētkiem, par sveču nozīmi, bet pašlaik dosimies nelielajā mūzikas pauza uh, eh, dziesmiņam, kas skanēs saucas Pasaules gaišums. Saulēs gaišums tu ienāci tumsā un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas bija. Dārgi rādījumā arī klausītāji, turpinām priestara katehēzi, runājam šodien par sveču dienu, par svecem, un mēs runājam jau par svētku nozīmi, par svētku vēsturi un vispār, kur mūsu baznīca, arī pareisticīgo baznīca, tiek izmantota svece, un mēs runājam par to, ka Kristus ir tā gaisma un galvenā mūsu sveci ir lieldienu svece, kur, kur mēs dedzinām baznīca visu lieldienu un laiku, un atgādināšu telefona numurus, uz kuru jūs varat rakstīt savus jautājumus. Varbūt jūs varat padalīties arī ar kādam atziņam, Tātad studijas SMS telefona numurus, numurs ir 266 77 272 un tālrunis, uz ko jūs varat zvanīt, 679 66 sajaucas 67, 969, 131, 67, 969, 131. Priesteri Vitāli, jā, jūs eh, nesen arī pateicat man liekas, iepriekšējā jautājumā par, par sveci, par vāsku un par bitam, jā, par, par to nozīmi, jā. Es atceros, man liekas, tas bija viens no baznīcas tēviem, kas arī teica, ka kristieša aicinājums ir būt kā bitam. Tāda nozīmē, ka visur bites līdos un viņi visur atrod to medu, to labāko Kristus klātbūtne, nu, un pārnesta nozīme. Tā arī mēs esam aicināti gan nestu gaismu, gan arī būt kā bites, kas <laughs> ražo to vāsku. Un tā, tā, tādas bija manas pārdomas attiecība par šo. Bet jā, tad vēl atnākuši divi jautājumi no viena cilvēka. Jā, tas ir pirmais jautājums attiecība uz laikam pirmo pirmo mūsu parunāto jautājumu par prezentāciju templī, par eh, to, ka Mārijai bija jāškistas, un jautājums, kā, no kā tad sievietam bija jāškistas pēc bērnu dzimšanas? Nu, tur jau um, tāds princips bija arī vecajā derībā pie ebrejiem. Uh, viss, kas bija saistīts ar um, asinīm, Tā, tas viss bija nu, nešķīsts vai uh, prasīja arī šķīstīšanos. Mm, un pieņemsim, vai kaut kādas slimības, vai arī tā saucamā sieviešu dienas, vai, vai arī tas pats dzemdības, kad arī sieviete tomēr zaudēja asinis. Un, un līdz ar to arī šis likums bija saistīts nu, ar tādu izpratni. Nevis tāpēc, ka Marija tur sagarēkoja, vai viņa bija tur kaut kādi, nezinu, uh, personīgie grēki vai nepilnības, bet vienkārši tāpēc, ka viņa bija sieviete, kurā nesen dzemdēja un kurai arī mūsu līkums prasīja šo skistīšanos. Tāpat, pieņemsim, mēs zinām no vecā derības, tāpat arī no evaņģēlīja tādi gadījumi, ka cilvēkiem nu, bija kaut kādas arī slimības, kas tecēja, pieņemsim, asiņīs un tā tālāk, tad viņš bija automātiski padarījis par nešķīstu. Jā, tas ir vienkārši tāds, nu, no, nu, princips no nu, vecās derības mūsu līkumiem. Līdz ar to tā, tieši tāpēc viņai vajadzēja arī šķīstīties. Jā, mēs atceramies arī evaņģēlija, kur bija sieviete, kura 12 gadus bija cietusi no tās asiņošanas, tad viņa bija būtība iztumta no sabiedrības, jā. jā, jā. jā. Tāpēc, ka viņa tur uzdrošinājās pieiet Jēzum, tas arī, nu, parāda to kaut kādu zinamu tādu viņas varonību, uh, mhm. un gatavību arī faktiski nu, mirt, ja tāpēc, ka viņu par to vajadzēja nu, sodīt, ka viņa uzdošanājās ar tādu slimību pietuvoties cilvēkiem. Nu jā. Jā, paldies. Tad nākamais jautājums. Ja māza bērna kristības vecāki, krustvecāki bez izpratnes formāli atsakas no vēlna grēka kārdinājuma, vai tad mazina sakramenta iedarbīgums? Sakramenta iedarbīgums, jā, es saprotu jautājumu. Sakramenta iedarbīgums faktiski nemazinās. Kristība notiek visā pilnībā, un ar to kristību tiek dotas visas žēlastības. Nu, tiek jau mazināts tas, kā tālāk šī ticība attīstīties. Šis kristības sakraments, ko bērns saņēma, kā viņš realizēsies dzīvēm viņa nu, kristieša aicinājumu. Tad, ja vecāki ir formāli vai krustvecāki to visu apliecina, tas nozīmē, ka nu, šī, šī žēlastība kā dzīvstelīte paliks cilvēka dvēselē un ne, nekļūs par ugunskuru. Mhm. Ja, jo vecāki faktiski viņi apņēmās audzināt kristību savus bērnus, kurus viņi kristā. Jā, bet, bet tomēr teikt absolūti, ka tā kristības žēlastība, ko bērnam ir, pie formāliem, varbūt vecākiem, ja mm, tiek dota, viņa tomēr nes savus augļus. Kaut kādā veidā viņa darbojās, un es esmu pārliecināts, ka tomēr tā žēlastība, ko cilvēks saņēma bērnībā, kristībās, jā, tad viņš mm, savādāk aug ar to, un dievam varbūt vieglāk viņu uzrunāt, un viņam arī vieglāk pašam kādā veidā iet pie dieva. Jā, paldies, paldies arī par eh, šo, jautā, eh, par, par šo atbildi un arī paldies par jautājumiem Jānim. Tad eh, vēl pienācis tikko vēl viens jautājums nolasīšu. Ko katoļu baznīca saka par svētu uguni, kas nāk Jeruzalēma Kristus augšām celšanas diena? Tāds jautājums no klausītājiem nu, faktiski katoļu nu baznīca oficiāli viedokļi nav izteikusi, un līdz ar to vispārējie viedokļi jau būs vairāk kā tādi privāti viedokļi, gan arī nu, priesteru vai bīskapu kaut kādie personīgie viedokļi, jo oficiāli mums nav izdots nekāds dokuments, kā mēs teiktu par to uguni, ja? Līdz ar to tad vairākiem Tā varbūt vairāk kā tradīcija. Citi uzskata, ka tas ir brīnums īstais. Citi varbūt savādāk. Pieņemsim, nu, cik es zinu, ka vairāk tieši Krievijas pareizticīgo baznīca akcentē, tas ir brīnums. Pārējie, pārējās pareizticīgās baznīcas, viņi to tā nerunā. Un, un līdz ar to tad, nu, faktiski mēs varam to uzskatīt, ka tas ir tikai tā kā arī nu, līdzīgi kā mums. Uguns pasveitīšanas uh, dievkalpojums, ja, ka mēs pasveitām uguni un tad iedodam to, to gaismu, uguni. Jā, līdz ar to šeit ļoti daudz viedokļu un uh, arī nu, grūti jau kaut ko spriest. Jā, jo es pats tur neesmu bijis, tikai skatījos to, to tiešraidi lielai sestdienai pie pareizticīgiem. Kā viņiem tas notiek, Protams, arī mm, faktiski neviens netiek pielaists tur iekšā, neviena kamera. Neviens arī varbūt tāds eh, žurnālists pie tā Jeruzalemes patriārha, kurš nokāptaja Kristus kapā, viens pats. Jā, un līdz ar to tādu, nu, es saku, tur ļoti daudz viedokļu. Un katrs viedoklis, protams, arī ir vērts, vai viņi arī ieklausītos. Mm -hmm, paldies! Jā, nav viennozīmīga viedokļa par to. Aicinu rakstīt savus jautājumus priesterim, jā, un, eh, un arī kaut kādus savus viedokļus par to. Un, jā, atgādināšu, ka jūs klausāties priestera katehēzi un uz ciemos ir priesteris Vitālijs, jā. Bet runājot par to svētu uguni, tas notiek pirms lieldienam, jā, tad tā pārējais ticīgo baznīca pēc viņu kalendāra. Jā, lielajā sestdienā, jā. À, lielajā sestdienā, jā. Sestdienā. Jā, un runājot arī par, par svecīti, vai obligāti, nu, laikam tas nav nav obligāti, vai, bet vai tad, uh, nu jā, pajautāšu, tā man tāds bija jautājums, vai obligāti iededzināt sveicīti arī privāti lūdzoties mājas, piemēram, ja mēs varam tagad ieviest tādu arī uh, tradīciju, kam arī ir eh, pandēmija, jā, ka mums ir varbūt ierobežota piekļuva baznīcam, un tomēr arī iesaka, man liekas, kādi priesteri bīskapi par to, ja jūs klausaties, skatāties mīsi, mīsas translāciju arī ievērot to liturgiju arī mājas, piemēram, lūdzoties privāti pie translācijas vai jāiededzina, piemēram, sveicīte. Protams, to iesāka, jā, tas nav obligāti, un uh, Jo lūgties runāt ar Dievu mēs varam jebkurā vietā, ejot, guļot, nezinu, stāvot, sēžot un tā tālāk. Bet visi tie žesti, tā sveicis iededzināšana, kādas ķermeņa stājas, pozas, vienkārši palīdz lūkšanai. Un līdz ar to, ja tu esi vesels cilvēks, tev nav nekādas slimības, kā es nesāku. Tad, nu, nebūs labi, ka tu gūtā guļot, eh, skaties to tiešraides nosvēto misi. Tad noteikti tev, kā veselam cilvēkam, būtu labi iededzināt sveicīti, arī aiziet, varbūt, ja tas iespējams, pie savu lūkšanas turīša, arī varbūt nomēsties ceļos tiešraides laikā un tā tālāk. Protams, jau slimnie vecie cilvēki tur jau daudz savādāk, bet tā sveicis iededzināšana, viņa tomēr ir eh, ieteicama, tāda pozitīva, uh, Un, um, nu, jau, jau mēs runājam par sveču dienu, vai ne? Tad, tā, tas sveces, ko mēs baznīca uh, nu, pasvētām, atnesam uz mājām, uh, viņas jau skaitās faktiski nu, mūsu tautā pats īpašas sveces. Un tas sveces parasti iededzina arī nu, dzīves īpašajos brīžos. Un ļoti bieži arī uh, senāk, arī manie senči vienmēr par to runāja, kā pieņemsim, ja cilvēks mirst mājās, jā, viņš mirst, tad Ļoti bija svarīgi iededzināt tieši šīs dienas pasvētīto svecīti vai iedot viņam rokā. Tad um, es vēl atceros no bērnības, vienmēr mana vecmāma man mācīja, ka, ka te ir pērkons vai ne, uh, nu tāda vētra stipra. Tad arī šajā brīdī iededzināja mājās šo sveču dienā pasvētīto sveci. Un pieņemsim pie mums, varbūt pie poļiem, Baltkrieviem, arī tur, kur varbūt tāda slaviska vide, šo, šo dienu arī saucās par gromnīca, no nu, vārda grom perkons. Jā, tas varbūt nu, šis nocaukums vairāk saistīts ar to paganismu, jā, bet, bet tomēr arī nu, pārņēma šo nosaukumu un arī joprojām pieņemsim, es kā šeit kalpoju, kur vairāk mums ir tāda poliska, baltkrieviska vide, uh, Tad es nesāku kā kunga prezentācijas svētki vai kā. Es vienkārši saku, kā cilvēki ikdienas vietā, grāmatnīci, mm -hmm. jā, tad šo tie svētki. Un līdz ar to šo sveci, nu, arī iesākums, pieņemsim, iedegt, kad ir, nu, citi saka, strīdās mājās, to nezinu, strīdās cilvēki. Reizē ieteicini šo sveicīt. Jā, tāds, nu, tomēr viņai tauta piešķir kaut kādu īpašu nozīmi un pat arī spēku kaut kādu tādu, nu, nezinu, kaut kādu žēlastību, jā, jo, jo tas bija e, pasvētīt tieši baznīca. Un līdz ar to tā lieta, ko tu atnes no baznīcas, vai nu sveici, vai kaut kādu citu uh, devocionālu, tad tu, nu, tā kā savu veidu, kā atnes arī baznīcas daļiņu, vai ne, sev uz mājām. Un līdz ar to to svētumu, to aizsardzību, no tāda izpratne. Mhm. Jā, protams, eh, šeit nu, mēs nedrīkstam tikai apstāties varbūt, pie tāda kaut kāda magiskā rituāla. Jā, jo, jo pieņemsim arī burvī, viņi arī izmanto sveces, un īpaši baznīcas pasveitītas sveces. Bet, bet mēs kā kristieši tomēr ieliek, ieliekam tajā visā nu, šo ticību. Tieši lai dzīvo Dievu, uz to gaismu, kas nāk tieši no Dieva, bet tas redzamās lietas mums palīdz, mudina, un arī kaut kādā veidā nu, pievērst mūsu skatienu dievam. Paldies! Vēl ir atnācis tāds jautājums, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Vai svētītas sveces, kas palikušas no iepriekšējiem gadiem, zaudē savu svētību? Kā ir ar citam svētītam lietam, piemēram, maizi? Paldies par katehēzi! Paldies par jautājumu! nu, pateikt, ka zaudēja savu svētību, tas būtu arī ļoti banāli un arī, nu, arī atkal tāda tā kā izpratnē, ka tu esi nu, tāds kā, nu, varbūt, tādu, varbūt tādu magisko skatījumu uz lietām, jā, kaut, kaut kāda enerģija, kā piepildās un tā tālāk. Tā jau nevar teikt. Un tā sveicīte, ko tu pasveitīji pirms diviem gadiem baznīcā, viņa arī joprojām, nu, tev būs, nu, tikpat, dārgā un tikpat ar tādu nozīmi, kā arī tu šogad pasveitīsi. Līdz ar to tu vari arī viņu nu, izmantot un liekt nu, dedzināt, jā, varbūt biežāk dedzināt, ja tad tā jaunā tev būs sveica, tā vecā varbūt sadedzināt. Protams, mēs nedrīkstam arī izmēst ārā, to mēs jau zinām, un kaut kādam izkastē vai labāk jau tad sadedzināt, kā jebkur arī um, pasvētīto lietu, vai tā maizītes, uh, agātas maize vai ūdens, uh, kuri jāizvieto, varbūt dzīvniekiem jādod, lai viņi apēst. Kādā ziņā nedrīkst izmest. Jā. Bet, bet tā uzskatīt kategoriski, kā zaudē savu svētību, tas arī nav tās, tā pareiza pieeja un arī kristiešu, nu varbūt tāda izpratne. Mhm. Tātad nākamais e, jautājums, vai izvadot no baznīcas miroš, mirušas svec, svētas mises laika, pavadītējiem ir roka sveces? pavadītājiem ir rokas sveces? Nu, ir tāda tradīcija pie mums. Viņa nav tik nu, populāra, varbūt. Vienā draudzē, pieņemsim, ir tāda tradīcija, ka tuvinieki stāvā sveicēm. Ja mēs jau vairākas reizes minējam pareizticīgo baznīcas tradīciju, tad tur ir, jā, tur ir tradīcija, ka pie izvadīšanām tad tuvinieki arī visu attiecošie tur rokās sveici, iedod to sveici katrs, jā. Ja? Pie mums tas ir vairāk lokāli. Vienā draudzē vai reģionā ir tā vai savādāk. Pieņemsim, kad es kalpoju arī citās draudzēs, tad, jā, tad es redzēju, ka tur, pieņemsim, tādā vietā vai tādā ciemā, tad cilvēkam kā likums bērēs jāturas vecējas rokā. Ja? Citā draudzē es jau neredzēju, bet dzirdēju, ka senāk bija, kad, ja, pieņemsim, mīsa bija pasūtīta par mirušo, tad arī tuvinieki misas laikā turēja rokās sveci. Jā, līdz ar to tas, nu, svece, protams, viņi jau saistīti ar to mūžīgo dzīvi, vai ne? Pieņemsim, bērēs vai kapos mēs bieži noliekam sveicīt. Bieži, protams, mēs iededzinām sveicīti par mirušo cilvēku, par dvēselību. Jā, jo, jo nu, tā ir mūžīgā dzīve, tā gaisma, kas jau dvēselē nu, paredzēta pie dieva. Tas arī tas simbols, pieņemsim, pēc uh, jaunas jau tādas liturgiskas tradīcijas pēc eh, otrā Vatikāna koncila iesāka arī pieņemsim pie izvadīšanām, kad baznīcā ir nolikt zārks ar miroņi, tad eh, pie zārka vai katapauka nolikt tieši eh, šo te lieldienas veci paskālu, kur arī atgādina par to augšām celšanos, par to nu, Kristus uzvari par nāvi. Jā, paldies, paldies par atbildēm. Atgādināšu telefonu numuru studija. Tad jūs varat zvanīt uz telefona numuru 67969131. Ja jums ir kāds jautājums par svecēm, par tām tēmām, ko mēs esam parunājuši, vai arī rakstīt savus jautājumus vai arī savas pārdomas uz telefonu numuru 266 77 272. Jā, mēs runājam par svecēm, par, par sveču dienu, bet pagaidam dosimies arī atkal nelielai muzikālai pauze. Dziesmiņa Child of Light, gaismas bērns. Wash over my mind dreams of heaven tonight. Wash over my mind in dreams of heaven tonight. I'm a child of the light, a child of the enemy flees, for he's got no right. A child of the light, a child of the light. You are faithful, you will make me strong. You will guide me from the evil. You are faithful, you will make me strong. You will guide me from the evil. You are faithful, you will make me strong. You will guide me from the evil one. You are faithful, you will make me strong. You will guide me from the evil one. You are faithful, you will make me strong. I'm a child of the light, a child of the light. The enemy flees, for he's got no right. I'm a child of the light, a child of the light. I'm a child of the light, a child of the light. The enemy flees, for he's got no right. I'm a child of the light, a child of the light. Yeah. I'm a child child of the light. Enemy flees, for he's got no right. I'm a child of the light, child of the light. Wash over my mind, give me dreams of heaven. Dārgie rādījumā arī klausītāji, turpinam rīta katehēzi, un šorīt mēs e, runājam par, par sveču dienu, par svecem, par to izmantošanu baznīcu, baznīca, un jā, mēs ar priesteri Vitāliju, tad mēs parunājam to, ka nu, patiesība svece nav nekāda manticība, jā, tas nenozīmē, ka mēs paņemam sveci uz mājām un izmantojam kaut kādiem tādiem dievainiem nolūkiem, ka tā ir tāda liela, liela uh, svētība, kā arī mājas. Jā, un arī runāja par sveču dienu. Tad mēs priesteris Vitālis pastāstīja par to sveču dienas vēsturi un, un nozīmi. Jā, priesteri Vitālijus pieminēja tā izskādra, ka, principā, sveču izmantošana baznīca jau ir no pašiem pirmsākumiem, jo tik līdz jā, nu, ba baznīcas pirmsaukums, nu, var uzskatīt, jā, ka te ir vasaras svētki, uguns nāca par cilvēkiem, bet, nu, kāda, kāda bija par apustuļiem, par Mariju, bet eh, kāda tā sveču vēsture baznīca? Nu, vispār, eh, ja mēs runājam par baznīcu, tad uh, sveču izmantošana vai gaismekļu lāpu izmantošana, tas jau bijis arī pirms kristiešiem, vai ne? Uh, gan arī pie pašiem ebrejiem, Jeruzalemes vietnīca, gan arī citās reliģijās. Un tai gaismai uguņiem vienmēr bija nu, sava tāda nu, kaut kāda pārdabiska nozīme, reliģiska arī izpausme, ko cilvēki. Bet eh, vienkārši dabiski ir tas, ka kristieši arī pārņēma. Tikai viņi jau to gaismu vai laupu izmantošanu, gaismekļu izmantošanu, dievkalpojumu, to jau vairāk akcentēja tieši nu, attiecinājus Dievu uz Kristu kurš arī savu laiku evaņģēlē bija teicis, ka esmu gaisma pasaulē. Bet uh, manā skatījumā uh, tāds uh, vislabākais pierādījums, ka kristieši jau pirmie uh, apostoli, tas pats arī Pāvils uh, izmantoja sveces vai gaismekļus dievkalpojuma laikā, mēs varam atrast apostoli darbos uh, 20. nodaļā, uh, 8. pantā bet uh, tur ir rakstīts tā, es jums uh, nolasīšu. Uh, nedēļas pirmajā dienā, kad bijām sapulcējušies maizi lausta, Pāvils runāja ar ļaudim, gatavodamies jau rītausmā doties ceļā. Viņš runāja līdz pusnaktī. Augštelpā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz lāpu. Mm. Līdz ar to jau tas uh, teikums piezīmē, ka bija daudz lāpu. Nozīmē, nu, kā bija dievkalpojums, bija maizes laušana, bija arī sprēdikijas, ko Pāvils runāja tai kopienai, un bija arī lāpas. Pie tām daudz, vai ne? Un līdz ar to tas jau tāds pierādījums, ka jau Bībelē, apostoli darbos, mēs varam atrast norādes uz to, kā dievkalpojumu laikā jau izmantoja gaismekļus. Mm, paldies par šo atbildi. Es nebiju pamanījusi šo vietu apustuļu darbos, pilnīgi palaidu garam. Klausītāji ir pulksten 9 un 50 minūtes. Mums pavisam mās laika aicinu rakstīt, ja jums ir kāds, kāds jautājums, un jā, kāds jau atsaucas un atsūtīja jautājumu. Tā tūlīt nolasīšu. Slavēts Jēzus Kristus, paldies priesteram Vitāliem par tik izsmeļoš, izsmeļošiem skaidrojumiem Dieva svētību un Dievmātes aizbildniecību prāvesta kalpojumu un visas gaitas veiciens no Raipolis Valentīna. Paldies, tas nebija jautājums, bija novēlējums, bet paldies, paldies. liels Valentīna! Bet, eh, priesteri Vitālija, jūs jau pateicat par savam draudzam, ka jūs eh, ir, jums ir tā, eh, nu, tradīcija saukt sveču dienu par gromnīcu, jā, vai varbūt jums arī ir kādas citas baznīcas tradīcijas saistībā ar svecam, vai jums ir var iededzināt svecītis jūsu draudzes, kā tas izpaužas? Protams, protams svec var iededzināt, ielikt un arī gan šeit zilupē, kur es kalpoju cilvēki var paši paņemt, uh, sveicīt, aiziet pēc savu vietu, kur nolikt, palūkties. Nu, tā tālāk. Nu, daudziem tas patīk, gan arī pasienē mums ir tāda vieta. Lūdzu, Dievmāts kapela, kur arī cilvēki var paši iededzināt, sveicīt, lūgties. Un tas cilvēkiem patīk, tāpēc, ka mēs šeit, kur es kalpoju, cilvēki ļoti jaukti, tādā ziņā, kā puse uz pusi. Uz pusi pareizticīgie un katoļi. Mm. Un šīs tradīcijas ir tik sajauktas, ģimenes arī jauktas. Ļoti rēti, kad ir ģimene tikai katoļi vai pareizticīgi. Vienmēr ir sajauks kopā. Un šīs tradīcijas arī katoļiem ļoti svarīgas manā pusē, tāpēc kā šeit arī ir pareizticīgie patiesošie, kā mēs runājam, viņam jau tas vairāk akcentēts sveču nodīkšana. Bet ja mēs runājam par tādām tradīcijām, Tā kā uh, senāk bija tā, ka cilvēki nesa mm, ziedojumus tieši sveces baznīcai vai arī vasku. Uh, un arī salika uz altāriem vai pie altāriem. Uh, pieņemsim, tagad eh, ļoti daudzās baznīcās, kur pieņemsim, nav um, tādu vietu, kur iededzināt svecīti ielikt. Cilvēki joprojām, kas saka, pa vecam, nopirkt sveci un uzliek uz altāru pieņemsim, pamanīt Aglonā, kādās citas Latvijas draudzēs, kad uz autāriem cilvēki vienkārši aiziet uz pašu autāra, sānu autāra, pie kāda svēta tur autāres, vai noliek sveicīti, vienkārši uzliek, nu, neiededzinot, mm. vienkārši kā upuri, kā ziedojumu. Un tas arī bija senā tāda tradīcija. Arī pasienē, zinu, ka man stāstīja vecie cilvēki, cilvēki nesa tieši kā ziedojumu. Svecis paši taisīja vai vasku, uh, Un tas bija kā upuris arī dievam, bet reizēm arī palīdzība baznīcai, ne tikai naudas ziņa. Mm -hmm. Jā, vēl kāds jautājums, vai svētītas sveces, aizdedzinātu sveci var uzskatīt par svētītu? Paldies par katehēzi, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Nu, jau par tādu svētību jau tiešām nozīmē, es domāju, ka nedrīkst uzskatīt Jo, jo, jo tas jau vairāk uz to tādu kaut kādu pārdabisku, maģisko jau aiziet to pusi. Bet, bet nu, tomēr ir kaut kas jau īpašs, vai ne, tajā visā. Un nevar teikt, ka tur nav nekā. Sveicīt, jāizdedzināt ticību Dievam, Kristum, ka viņš ir tas, kurš caur to visu arī pie mums nāk un mūs arī aizsarga un glābja. Jā, un līdz ar to, <clears throat> ja jau baznīca atzinusi, kā īpašajos brīžos jātiecinas veicīt garīga varbūt pieredze, garīga tradīcija, tad tomēr tas ir jādara. Un, bet, nu, tomēr es saku, ka nedrīkst nu, apstāties tikai pie tās sveicis iededzināšanas. Mm -hmm. Tomēr jāiet tālāk, jāiet dziļumā ar to ticību un, un tā tālāk. Jo, pieņemsim, nu, pavisam cita lieta, ja cilvēks ticīgs dedzinā šo sveicību un neticīs, kurš vienkārši tikai sveicē, aizdegtās vecēs aliek savu cerību un glābiņu. Tas kaut kas tāds, nu, pretējs. Mm -hmm, mm -hmm. Jā, paldies priestari arī par šo jautājumu. Ir jau gan trīs, bet bez piecam desmit, jā, mēs jau tuvojamies noslēgumu. Un kā pēdējo tādu, nevis jautājumu, bet tādu, jā, lūgumu, ko es gribētu novēlēt šorīt mūsu klausītājiem? Nu, gribu novēlēt, lai jūsu attiecības ar Dievu būtu vienmēr nopietnas, arvien dziļākas un dziļākas. Un, ja jums ir iespēja, mm, nav nekādu risku, tomēr apmeklējiet arī dievkalpojums, svētās mises klātiene. Jā, protams, izsverot visu nopietnu un skaidru prātu mūsdienu pandēmijas laikā, Bet tomēr, jā, jūs redzat, ka tas ir iespējams, ka tas jums nedos nekādus riskus, apdraudējumus. Ejiet uz misiju, gan arī rītdien, kad būs baznīcās dievkalpojumi, sveču dienā, kunga prezentācijas svētkos. Un, protams, tas vienmēr jums palīdzēs un stiprinās arī jūsu ticību, jo sakramentāla tāda Kristus pieņemšana nekad jau neaizvietos to tādu tiešraidi un tā tālāk. Bet atkal es šeit saku, ka jābūt prātīgam un jāizsver visi savi tādi, no nu, visas savas iespējas un riski. Mm -hmm. Paldies, Priestri Vitāli. Ļoti, varbūt tā ātri uz jautājumu atbildiet, jo tikko atnāca, vai tas sveces, kuras ir baznīca, ir un, dom, tā, ka, un domā tas iededzināšanai ir svaitītas? tās veces, kas baznīca domātas iededzināšanai, nā, ir svētītas. Nā, nu, faktiski jābūt svētītam. Jābūt jā. svētītam. Jā, jābūt svētītam. Tas jau varbūt no katra priestera atkarīgs un katrā, pie katra prāva stāvā pajautājiet, vai viņš ir sveitījis savas vecas. <laughs> Skaidrs, jā. Paldies, priesteri Vitāli, par šo skaistu katehēzi, paldies par izmeļošam, izmeļošam, um, izmeļošam atbildēm uz ikvienu jautājumu. Jā, lai Dievs jūs svēta, lai jums skaista šī diena. Un paldies visiem rādiem arī klausītājiem un arī tiem, kas rakstīja. Uh, jā, lai jums visiem, visiem arī klausītājiem ir sveitīta šī diena. Un studijā bija es Olga Dadeka un atgādināšu, ka ciemos uz rīta katehēzmas pieslēdzas Priesteris Vitālis uh, Filipeneks no Zilupēs un Pasienas draudzes. Lai slavēts Jēzus Kristus! Slavēts!